Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İz hemmet taifetani minkum en tefşela vallahu veliyyuhuma ve alallahi felyetevekkelil müminun. Febima rahmetin minallahi linte lahum velev künte fazlan galizal kalbi len faddu min havlik fa'fu anhum ve sağfir lehum ve şavirhum fil emri fe izâ azemte fetevekkel alallah innallâhe yuhibbul mütevekkillin.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 Ve izâ tüliyet aleyhim âyâtuhu zâdethum îmânen ve alâ rabbihim yetevekkelûn. İz yekulul münafıkûne vellezîne fî kulûbihim maradun garra hâulâi dînuhum ve men yetevekkel alallâhi fe innallâhe azîzün hakîm. Ve in cenahu lisselmi fecnah leha ve tevekkel alallahi innehu huve semiyeul alim. Kul len yusibena illa ma ketaballahu lena huve mevlana ve alallahi felyetevekkelil mu'minun fe in tevellev fekul hasbiyallah la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim vetlu aleyhim nebe'en nuh İz kâle li kavmihi ya kavmi inkâne kebur aleyküm makami ve tezkiri bi ayatillahi fe alallahi tevekkeltu fe ecmi'u emrekum ve şurekâikum فَاَجْمِعُوا اَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ اَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ گُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا اِلَيَّ فَلَا تُنْظِرُونَ وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ اِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا اِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ فَقَالُوا عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ ma min dabbetin ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا فما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب Velillahi gaybu semavati vel ardı ve ileyhi yurca'ul emru küllühü fa'budhu ve tevekkel aleyh ve ma rabbuke bi gafilin amma ta'melun. Kale ya beniye la tedhulû min babin vahidim ve dhulû min evvabin müteferruka ve ma uni anküm minallahi min şeyin inil hukmu illa lillah. Aleyhi tevekkeltü ve aleyhi fel yetevekkelil mütevekkilûn. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده فما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله Ve alallahi fel yetevekkelil mu'minun ve ma lena ella netevekkele alallahi ve kad hedana sübülena ve lenasbiranne ala ma azeytumuna ve alallahi fel yetevekkelil mütevekkilun ellezine sabaru ve ala rabbihim yetevekkelun innehu leyse lehu sultanun alellezine amenu ve ala rabbihim yetevekkelun ve tevekkel alel hayyillezî la yemut ve sebbih bihamdihi ve kefa bihi bi zunubi ibadihi Khabira. ve tevekkel alel azizir rahim fe tevekkel alallahi inneke alel hakkıl mubin ellezîne sabaru ve ala rabbihim yetevekkelun ve tevekkel alallahi ve kefa billahi vekila ve la tut'il kafirine vel münafıkine ve da' edahum ve tevekkel alallah ve kefa billahi vekila ve le in seeltem men halakas semavati vel arda le yekulünnallah. Kul eferaytum ma ted'une min dunillahi in eradeniyallahu bi durrin hel hunne kâşifâtu durrihi ev eradeni bi rahmetin hel hunne mümsikâtu rahmetih. Kul hasbiyallah aleyhi yetevekkelül mütevekkilun. Ve ma fihi min şeyin fe hukmuhu Allah. ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله فعلى الله فليتوكل المؤمنون قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ف۪ي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ اِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ اِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ İlla kavle İbrahim'e li ebihi le estağfiranne leke ve ma emliku leke minallahi min şey. Rabbena aleyke tevekkelna ve ileyke enebna ve ileykel masir. Allahu la ilahe illahu ve alallahi felyetevekkelil mu'minun. Ve men yettekillâhe yec'al lehu ve yerzukhu min haythu la yahtesib. Ve men yetevekkel alallahi fehuve hasbuhu innallaha baligu emrih. Kad cealallahu likulli şeyin kadra. Kul huvel rahmanu amennâ bihi ve aleyhi tevekkelnâ. فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين وهو على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض Men zellezî yeşfa'u indehu illa biiznih. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهِ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ve rabbaniyyune vel ahbaru bimestufizu min kitabillahi ve kanu aleyhi şühedâ vahfazu eymânekum ve huvel kahiru fevka ibadihi ve yursilu aleyküm ve vellezine yu'minune bil ahireti yu'minune bihi ve hum ala salâtihim yuhafizun ve ma ene aleyküm bihafiz ve ma cealnake aleyhim hafiza vel hafızune li hududillahi ve beşirel mu'minin İnne Rabbi ala kulli şeyin hafiz ve inna lehu lehafizun fallahu hayrun hafıza ve huve erhamur rahimin ve nemiru ehlena ve nahfazu ehhana ve ma kunna lil gaybi hafizin, lehu muakkibatun min beyni yedeyhi ve min halfihi yahfazunahu min emrillah İnna nahnu nezzelne zikre ve inna lehu lehafizun ve hafiznaha min kulli şeytanir racim ve cealne semâe sakfan mahfuza ve hum an âyâtiha mu'ridûn ve künnâ lehum hafızîn vellezîne hum li furûcihim hafızûn vellezîne hum alâ salavâtihim yuhafizun ve yahfazû furûcehum ve yahfazne furûcehun vel hafızîne furûcehum vel hafızât ve rabbuke ala kulli şeyin hafiz ve hifzan min kulli şeytanin marid.'' Ve zeyyenne semâ'ed dünya bimesâbiha ve hifzâ zâlike takdirul azîzil alîm. Vellezîne ettehezû min dûnihi evliyâ Allahu hafîzun aleyhim ve mâ ente aleyhim bivekîl. Fe in a'radu fema ersennâke aleyhim hafîzâ in aleyke illel belâg. Kad alimna ma tenkusul ardu minhum ve indena kitabun hafîz. Vellezînehum li furûcihim hafızun. وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظ۪ينَ وَمَا اُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظ۪ينَ وَاللّٰهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ ف۪ي لَوْهٍ مَحْفُوظٍ اِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ نِعْمَ الْحَافِظُ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْقَادِرُ اللّٰهُ فَقَدَرْنَا ve nimel kadirun. Bismillahirrahmanirrahim. Kul len yusibena illa ma keteballahu lena. Huve mevlana ve alallahi felyetevekkelil müminun. Bismillahirrahmanirrahim. Ve in yemseskallahu bidurrin felâ kâşife lehu illâ hu. Ve in yürütke bi hayrin felâ râdde li fadlih. Yusibu bihi men yeşâ'u min ibadih. Ve huvel gafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma min dabbetin fil ardı illa alallahi rizkuha ve ya'lemu müstekarraha ve müstevdaaha küllün fi kitabin mübin Bismillahirrahmanirrahim. İnni tevekkeltu alallahi rabbi ve rabbiküm ma min dabbetin illa huve ahizun binasiyetiha inne rabbi ala sıratın müstakim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ke'iyyin min dabbetin la tahmilu rüzgaha Allahu yerzukuha ve iyyakum ve huve semi'ul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yeftahillahu linnâsi min rahmetin felâ mümsike leha. Ve ma yumsik felâ mürsile lehu min ba'dih ve huvel azizül hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve le in seheltem men halakas semavati vel arda le yekulunallah. Kul eferaytum ma ted'une min dunillahi in eradeni Allahu bi durrin hel hunne kâşifâtu durrihi ev eradeni bi rahme ev eradeni bi rahmetin hel hunne mümsikâtu rahmetih kul hasbiyallah aleyhi yetevekkelül mütevekkilun sadakallahul azim Allahümme entel mün'imül muhtilül mukilül şekür halaktana rabbena biyedik ve faddaltena ala kesirin min halkik Felekel hamdü ve na'ma. Tebarekte Rabbena ve Tealeyk. Nestağfiruke ve netubu ileyk. Allahümme la mani alima a'tayt ve la mu'tiye mena'at ve la radde lima kadayt ve la yenfa'u zel ceddi minkel cedd. Hasbiyallahu indel mevt, hasbiyallahu indel kabr, hasbiyallahu indel mizan, hasbiyallahu indel sırat, Hasbiyallahu la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltü ve ileyhi unib. Hasbunallahu li dinina, hasbunallahu li dünyana, hasbunallahu'l kerimu lima ehemmena, hasbunallahu'l halimul kaviyyu limen berra aleyna, hasbunallahu şedidu limen kâdena bisu. Hasbunallahu'l rahimu indes sam. Hasbunallahu'l raufu indel meseleti fil cedes. Hasbunallahul kadiru indes sirat. Hasbunallahul kerimu indel hisab. Hasbunallahul latifu indel mizan. Hasbunallahul hakimu indel cenneti ven nar. Hasbiyallahu la ilahe illahu. Aleyhi tevekkeltü ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyel rabbu minel merbubin. Hasbiyel haliku minel mahlukin. Hasbiyel kadiru minel makdurin. Hasbiyel razıku minel merzukin, hasbiyel satiru minel mesturin, hasbiyel nasuru minel mansurin, hasbiyel kahiru minel makhurin, hasbiye lezi huve hasbi, hasbi men lem yezel hasbi, hasbiyallahu ve ni'mel vekil, Allahu min cemii halkih. İnne veliyyi Allahüllezî nezzelel kitab ve huve yetevelles salihin Hasbiyallahüllezî lem yezel ve la yezel. Hasbiyallah ve ni'mel vekil, ni'mel mevla ve ni'mel nasir. Hasbiyallah, tevekkeltu alallah, teveccehtu ilallah ve fevvattu emri ilallah, ihtesebtu billah, tahassamtu billah, isteantu billah, istegastu billah, i'tesamtu billah, İstansartu billah la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ekulu ala nefsi ve ala dini ve ala ehli ve ala evladi ve ala mali ve ala ashabi ve ala edyanihim ve ala envalihim. Elfe Bismillahi Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ekulu ala nefsi ve ala dini ve ala ehli ve ala evladi ve ala ashabi ve ala edyanihim ve ala envalihim elfe elfi bismillahi Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ekulu ala nefsi ve ala dini ve ala ehli ve ala evladi ve ala mali ve ala ashabi ve ala edyanihim ve ala envalihim elfe elfi elfi la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Bismillah ve billah ve minallahi ve ilallah ve alallahi ve fillah ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Bismillahi ala dini ve ala nefsi ve ala evladi. Bismillahi ala mali ve ala ehli. Bismillahi ala kulli şeyin atanihi Rabbi. Bismillahi Rabbi semavati seb'i ve Rabbil aradine seb'i ve Rabbil arşil azim. Bismillahil azim. Bismillahillezî la yedurru ma ismihi şey'un fil ardı ve la fis semai ve huve semi'ul alim. Bismillahi hayril esmai fil ardı ve fis sema. Bismillahi eftetih ve bihi ahtetim. Allah, Allah, Allah. Allahu Rabbi la üşrikü bihi şey'a. Bismillahi hayril esma, Bismillahi rabbil ard ve rabbis sema, Bismillahi şafi, Bismillahi kafi, Bismillahi muafi, Bismillahi Bismillahillezî la yedurru ma'asmihi şey'un fil ard ve la fis sema ve huves semi'ul alim. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve ecellü ve a'zamu min cemi'i ma nehafı ve nahzer. Eşhedü en la ilahe illahu vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamd ve hu ala külli şeyin kadir ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu sadıkul vadil emin. Hüvel habibüllezî turca şefaatuhu li külli hevlin minel ehvali muktehimi Mevla'ya salli ve sellim daimen ebeda ala habibike hayril halki küllihimi hatta gada an tarikil vahyi münhezimun mineşşeyatini yakfu isra münhezimi ki keennehum hereben ettalu ebrehetin ev askerun bilhasa mirrahateyhi rümi nebzen bihi ba'de tesbihim bi batnihima nebzel müsebbihi min ahşai mültakimi Mevla'ya salli ve sellim daimen ebeda ala habibike hayrul halkı küllihimi.'' Câet li davetihil eşşâru sâcideten temşi ileyhi alâ sâkın bilâ kademih keennemâ satarat satral lima ketebet furu'uha min bebi'il hattı fil lakami mislül gamameti enna sâre sâireten takîhi harra ve tîsil lil hecîri hamî aksemtü bil kameril münşakkı inne lehu min kalbihi nisbeten mebrûretel kasemi ve ma havel garu min hayrin ve min keremin ve kullu tarfin minel küffaru anhu amin fessıdku fil gari ve sıddıku lem yerima ve hum yekulune ma bil gari min erimi zannul hamame ve zannul ankebuta ala hayril beriyeti lem tensüc ve lem tahumi vikayetullahi aznet am müdaafatin mined duru'i ve an alim minel ütumi Ma sâmenü dehru daymen vestecertu bihi illa veniltu civaren minhu lem yudami ve lel temessü bineddâreyni min yedihi illa istelemtun nedâ min hayri müstelemi la tünkiril vahye min rü'yâhu inne lehu kalben ilâ nâmetil aynâni lem yenemi ve zâke hîne bülûgün min nübüvvetihi feleyse yünkeru fihi hâli muhtelimi Tebârekallahu ma vahyin bi müktesebin ve la nebiyyün ala gaybin bi müttehemi kem ebrat vasaban billemsi rahatuhu ve atlakat erben min rıbkatil lememi kem ebrat vasaban billemsi rahatuhu ve atlakat erben min rıbkatil lememi kem ebrat vasaban billemsi rahatuhu ve atlakat erben min rıbkatil lememi Mevla'ye salli ve sellim daimen ebeda ala habibike hayril halkı küllihim ve ahyetis senete şehba'e davetuhu hatta haket gurreten fil a'surid dühümü bi aridin cade ev hiltel bitaha biha seyben minel yemmi ev seylen minel arimi Mevla'ya salli ve sellim daimen ebeda ala habibike hayrul halkı küllihimi da'ni ve vassi ayatillehu zaharat zuhura naril kıra leylen ala alemi feddürri yezdâdu husnen vehve muntazimun ve leyse yenkusu kadran gayre muntazimi fema tetavele amalul medihi ila ma fihi min keremin ahlaki eşşiyemi men la yesalli ve sellim daimen ebeda ala habibike hayril halkı küllihimi. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ellezi iftehara bi uluvihi ve ala bi fahrih ve a'bere bi kuvvetih ve alime sirre vel alaniye Rabbena lekel hamdu vel baka'u vel azametu vel kibriya ente bedi'us semavati vel ard zül batşı şedidi vel kuvvetil metin Rabbul erbabi ve malikül rikab Huvallahul halikul bari'ul musavviru lehül esma'ul husna yusebbihu lehu ma fis semavati vel ard ve huvel azizül hakim Sadakallahül azim. Allahümme akbid annil havenete ve mekrel makirine ve cevrel cairin fe inni asbahtu müteharrizen bik la emlikü ma ercu ve la estati'u def'a ma ecid ya faricel humum ve ya kâşifel gumum ve ya mücibe davetil mazdu la tuazibni bi kesereti zünubi fagfirli verhamni in tuazibni fe bi zembi ve in tagfirli fe inneke entel azizül hakim Allahümme sellimna ve sellim dinena ve la teslif vakten nez'e imanena ve la tusallit aleyna men la yehâfuke ve la yerhamuna verzukna hayreyd dünya vel ahire inneke ala külli şeyin kadir ve bil icabeti cedir Fatiha-i Şerife meal besmele Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah. İyyâke nâsıl, iyâke nesta'in.